يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فسرق بي ذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فلترق ذاك الزمان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وابنوا لمجدك سلما لدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي اهو اهو الولاء والبراء znači čovjek sire poznao uži naslov je bio šta boravak među mušicima i kad neko mjesto ili neka zemlja je mušička šta je vjerovno šta je mjerovo kad, kad ćemo reći da je jedno mjesto moći? Da. Ja, To je vezano za hiđu Kad se kufri šir kad bude Kad kufri i fisk griješenje, znači bude šta ja, javno i zavlada bez mogućnosti da se spriječi. Spriječi, nema nikoga ne sprečava, javno se čini i ispoljava. Je li tako? Ha? Da, imam, kad ja mogu da plakate, volio da pivo. e, to, kad bude, onda je to, znači, niko to, sve normalno, tako? E. A u takvoj zemlji šta? Kad se ne može ispoljavati i uzdizati te ukidje, tako ispoljavati vjera, i uspostaviti vjeru. Znači osnovne vjere i njeni ogranci, šta je onda vađi da se učini riječ hijđba, da se napusti to mjesto. tako? A to je sve ono što smo prošli put tito vrijeme pričali, na to se svodi. Jel tako? Da onda, kad je neka zemlja ili neki zavičaj, neki, neko područje, kad ga izdefinišemo kao područje kufra i širka, tako? Iako je usto, znači, onemogućena i nema mogućnosti da se ispoljava trpi i da se uspostavlja, uspostavljaju osnove vjere i ogranci, onda je vađe činiti hidžu iz takvog mjesta. Dobro. Ako čovjek živi sa, to je sa osnovnim učicima, je tako? ako živi sa onima koji se pripisuju u kibli i milletu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam pripisuju se islamskom umetu a može kao što su na primjer rafidije ekstremne sufije je tako gdje oni javno šta čine svoj širk ispoljavaju ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, znači javno čini širk. Šta je sa muvahidom koji među njima živi? Isti je propis kao i koji sa osnovnim mušicima, znači kao sa židovima, kršćanima, sa ateistima, tako, isti je propis. Isti. Ako, znači, ne može to da među njima da ispoljava javno teuhid, da osporava njihovu vjeru, da učini kufr u tog njihovog taguta, jel tako? Koji se nalazi. Onda mu je važi da učini hijđu i šta da uradi, gdje će učiniti hijđu? Pripojit će se drugoj skupini muvehida, jel tako, sa kojima će šta zajednički raditi na uspostavljanju osnova vjere i njenih ograna. A to je to otprilike što su spominjali prošli put. Danas uz Allahovu pomoć nastavljamo ponavljati gradivo. Zašto kažem ponavljati gradivo? Zato što ovo poglavlje koje je došlo u ovom korisnom sažetku koji čitamo, znači inače čitamo djelo šta? Korisni sažetak u Akiri imama Teohira, je tako? Koji je Fetve skupio Ebu Jusuf Midhat ibn Hasan al haraj E, u tom, znači, kontekstu gdje se govori o osnovama vjere, došli smo do poglavlja o Esma Osipa. I ovo je za nas ponavljanje gradio. Zašto? Zato što smo mi ovdje još davno prošli, pročitali o Esma Osipa. Kada sam pročitali, gdje sam pročitali, koji sam knjigu čitao, ko će nam reći? Nije to toliko rano. Ima dvije godine. ima, dvije godine. Dvije godine ima. Ono umene knjiga i rana. Sva, ne vidi se nijedan harp na njoj, toliko smo je listali. Čitali, podarano sva. Čitali, Ma'aređul Kabul, prvi tom sam pročitali, on upravo govori o uvodu tevhida, tako podijelu tevhida i govori o prvom poglavlju Asma Vasifat. Zato kažem da je ovo za nas ponavljanje građe. Pa ćemo vidjeti je ponavljanje ponovo moramo. I to nije u ovom kako vi, asocijacija, znači svaki vers pamtiš po prozoru i rafama, jel, <laughs> A, pa sad ako nije bilo da nema ni Najmanje svečara <laughs> tu. Sve te podsjeća svaki ona na da neki tekst. Da ima ljudi koji tako I tako pamćenje poznato. Znači, vezivanje informacija za vizualne objekte. Lakše pamti Ja, za vizualne objekte. Znači, esma pa Prvo ćemo objasniti znači kakav je menheđ selefa u vjerovanju u Allahu subhanahu wa ta'ala najljepša imena i savršena i uzvišena svojstva. Pa ovdje čitam znači tekst gdje kaže da je vađib vjerovati u najljepša Allahu subhanahu wa ta'ala imena i njegova savršena svojstva i vađivi je potvrditi onako kako priliči njegovu uzvišenosti i savršenosti, potvrđivanjem bez poređenja i negiranjem bez, znači, e, negiranjem nedostataka bez negiranja imena i svoj i svojstava. Znači negiranjem odnosno odricanjem nedostataka bez negiranja. Pa kako, kako je vađib vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala imena najljepša imena i savršena svojstva. Znači, onako potvrditi ih kako priliči njegove uzvišenosti i savršenosti. Jedan. Dva. Potvrditi ih bez pore, poređenja. Tri. Negirati, odnosno odricati bilo kakve nedostatke Allahu subhanahu wa ta'ala bez negiranja. Odricati nedostatke bez negiranja. Tri I ovo je, kaže, pravilo koje važi za sva pravila gospodara svih svjetova. Za sva svojstva Allaha uzvišeno. Dakle, potvrđivanje onako kako priluči njegovu uzvišenost. Ko će mi to malo pojasniti? Potvrđivanje kako priluči njegovu uzvišenost i savršenost. Onako kako će on samo pisati. Tamo. Ali kako potvrđen? Allah subhanahu wa ta'ala se opisao da ima dvije ruke. Dvije ruke. Kako? Da, da, da, da razmišljamo kako da njegov ruk nego vjerujem. Kažemo, potvrdimo onako kako priliči njegovu uzvišenost i savršen. Bez poređenja. Bez poređenja tog svojstva sa rukom čovjeka ili bilo kakvom rukom koja je nama poznata u stvorenjima Allaha subhanahu wa ta'ala, tako kod stvorenja koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, je tako, bez porednje. Negiranjem bilo kakvog nedostatka, znači odricanje bilo kakvog nedostatka bez negiranja. Šta sad ovo znači? Na primjer, ako Allah Žešanu za sebe kaže da on spletke čini... Ne, ne, evo ovo svojstvo, isto. Ovo isto, na primjer, za jedno svojstvo da ga provedemo kroz slava za ruku. Odricanje nedostatka bez negiranja, bez negiranja. Nećemo reći da je lijevan. Znači, odricanje bilo takvog nedostatka u smislu da pripišemo Allah subhanahu ta'ala šta? Manjkavost i ograničenost u smislu da kažemo da je, da je to ruka šta? Ovakva, onaka ili znači u smislu pripisivanja nedostatka. Znači, kad mu potvrđujemo njegovo svojstvo, ne pripisujemo nikakav nedostat, nedostatak. Ali bez negi, negiranja čega? Svojstva. Znači, šta su došli ovdje ovi naši ešajra, ešajra i maturidije? Šta su oni došli? Oni su došli do ovog svojstva i sve kontra uradili od ovog što mi sad govorimo. Kako sve kontra? prvo nisu potvrdili ovo svojstvo. Mi kažemo, vađiv je potvrditi to svojstvo. Kako? Kako priliči njegovu izvišenost i savršenost. Oni su došli do ovog svojstva ruke ili ruku i šta su rekli? Zanegirao. Zanegirao, znači nije ga potvrdili nikad. Zbog čega zanegirali? Zato što kažu potvrđivanje ovog svojstva neminovno vodi čemu? Pore, poređenje. poređenje. I čemu još neminovno vodi pripisivanju nedosta, nedostatka. je nedostatka sličnosti sa njegovim stvore, stvorenjem. I vidiš da sve kontrola, A mi, uz Allahu pomoć, sve ćemo kontrola, Potvrdit ćemo, potvrdit ćemo njegovu izvršenosti i savršenosti, nećemo praviti poređenje, nećemo Allah sada wa pripisati nikakav nedostatak i nećemo negirati svoj, svoj svojstvo koje je on sebi potvrdio. Četvrto. وابن تيمية u Masketijskoj akide ako bi gajali tekstil, bi gajali بغير التمثيل ولا تعطيل je li tako? ولا ولا تحقيق ولا تكييف ولا تكييف ولا تشبيه neki još. تمثيل Yes. Temsil ili tešbih. Sve jedno. Znači, bez, ima razlike. bez poređenja, je li tako? Bez negiranja, bez izokretanja, je tako, značenja i bez čega još, bez i bez ulaženja u kakvoću. Da. Dalje kažemo, tako stoji u Osipijskoj akidi. Ovdje, znači, je spomenuo ove stvari. Zato se zadržavamo. Vjerujemo u, znači, terminološke izraze tih koji su vezani za Allahova subhanahu ta'ala najljepša imena i njegova svojstva. Potvrđujemo njihovu stvarnost i suštinu, suštinu tih imena i svoj, svojstva. Zašto se sve ovo napominje? Zato što ima oni koji potvrđuju samo puki izraz, termin, bez njegove suštine. suštine. Zato se sve ovo potvrđujemo izraze, potvrđujemo njihovu suštinu, Međutim, kakvoću tih svojstava šta? Mi ne ulazimo u kakvoću. I ne znamo kakvoću tih svojstava. Zašto ne znamo kakvoću tih svojstava? Zašto ne znamo kakvoću tih svojstava? Zato što one nisu došle u Koranu i Sunnetu i zašto se ne smije ulaziti u kakvoću tih svojstava? Zato što se neminovno došlo do poređenja. Zato što je govor o kakvoći svojstava, odnosno govor o svojstvima, u stvari govor o samom biću Allaha subhanahu wa ta'ala. Zna li to kako je biće Allaha subhanahu wa ta'ala? Ne zna. Prema tome ne može znati kako, je, kako su njegova svoj kakvoći neko ne zna kakvoću bića Allah subhanahu wa prema tome ne može znati ni kakvoću njegovih svojstava. Jer kad govoriš o svojstvima nečega, u stvari govoriš o njegovom samom biću, tako? Pa je govor o, biću, o svojstvima Allah subhanahu wa ta'ala ogranak govora o samom biću Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kako potvrđujemo Allahu subhanahu wa ta'ala biće bez kakvo kakvoće. Potvrđujemo Allahu subhanahu wa ta'ala biće. Jel tako? Bez kakvoće. Ne ulazimo u kako je to biće, tako? Tako potvrđujemo njegova svojstva bez ulaska u kakvo, u kakvoću. Onda na kraju svog govora autor potvrđuje da je ono što znači je kao generalno pravilo da šta opisujemo Allah subhanahu kao što je pisao sebe i kao što je ga opisao njegov Rasul s.a.v. Ne prelazimo tekstovi Kur'ana i Sunneta u razumijevanju tekstova Kur'ana i Sunneta niti u njihovom objašnjivanju osim ne prelazimo šta ono do, dakle granicu do koje su došli ko oni koji su nam prenijeli tekstove koji tekstovi? Posebno tekstovi vezane za najljepša imena i savršena svojstva. Znači, ashabi Ridvanullahi Alim su prenijeli te hadite koji govore o svojstvima Allah s.w.t. Prenijeli su, preko njih nam je došao i Kur'an i ajeti koji govore o svojstvima Allah s.w.t. Mi ne prelazimo granicu koju, znači ono gdje su oni zastali, zastavimo i mi. I ne prelazimo granicu u smislu razumijevanja tih tekstova, ne prelazimo njihovo razumijevanje. Ne idemo dalje od njihovog razumijevanja tih tekstova. Jeste razumili? Šta su oni rekli za te tekstove i mi tako kažemo? Kaže se Muhammed ibn Abdullahi rahmatullahi ali objašnjavajući svoju akidu stanovnicima Qasima. Pa kaže Bismillahirrahmanirrahim Allaha pozivam za svjedoka i sve one koji su prisutni od meleka, meleka i vas da ja vjerujem onako kako vjeruje svaštena grupa. Ehlu sunnet vel džemaat. Ehlu sunnet i džemaat. Od vjerovanja u Allah subhanahu wa ta'ala, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike. I proživljenje nakon smrti. I vjerujem u kader. Hajru wa čaru. tako? I dobro i zlo. Od vjerovanja u Allah subhanahu wa ta'ala je i vjerovanje onako kako je on sebe opisao u svojoj knjizi na jeziku svog poslanika sallallahu alaihi bez izokretanja e sad ovdje spominje tahrif vola ta'fir bez tahrifa znači bez izokretanja značenja da primjer za izokretanje značenja bez izokretanja značenja da oni kažu vladom. dobro Alegorično tumačenje. Za ruke kažu nekad moć, nekad kažu blagodat. Drugi put kažu nešto treće, tako? To je izopetanje šta zna? Značenja. Mi ne vjerujemo tako, mi vjerujemo onako kako je objavljeno. Ako je ruka, onda je ruka. Ako su dvije ruke, onda su dvije ruke. Je tako? Ako je lice, onda je lice. Ako je se iznad arša uzdigao, onda se uzdigao. Kako? kako priliči njegovu izvršenost i savršenje. Bez izokretanja znači, vada ta'atif, bez negiranja. Kako bez negiranja? Da se ne kaže, negira se svojstvo da je se uzdigao. Da se Allah spano tala uzdiže. Negira se svojstvo šta? U hadijetu, da se Allah spano tala spušta na zemansko nebo. Dođu i kažu to, mi u to ne vjerujemo. tako? Negiraju. Kažu to, mi negiraju to. Jednostavno negiraju. Tako? Bez negiranja, znači mi sve to ne radimo, nego šta vjerujemo kako je došlo. Nego vjerujem da Allah subhanahu wa ta'ala da mu ništa nije slično i da on sve čuje i sve vidi. Šta je ovo? Citira ajete tako. Reće ke misli i še. Njemu ništa nije slično, ovo se mi odbasir i on se vidi i, ču, i čuje. Ne negiramo Allah subhanahu wa ta'ala ono čime je on sebe upisao Ako je sebe Allah subhanahu ta'ala nekim svojstvom upisao, mi to njemu ne, ne, ne negiramo. Niti pomjeramo riječi sa njihovih mjesta. Znači, sa osnovnih njihovih osnovnih zna, znači, Ne činimo, znači, ilhad u Allahu subhanahu wa ta'ala imena njegova, svojstva i njegove ajete. Ne ulazimo u kakvoć Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva ne poredimo njegova svojstva sa svojstva njegovih stvorenja. Zašto? Zato što on uzvišeni nema nikoga komu je ra, ravan, ko se sa njim može uporediti, komu je parac, suparnik. Niti se on, znači, omjera prema njegovim stvore, stvorenjima. E sad ovo treba malo analizirati. Znači, rekli smo da ne izopisujemo značenje, to sam objasnio ne negiramo svojstva, i to smo objasnili. Kao što neki negiraju. Ne ulazimo u kakvoću kao što neki ula, ulaz. Sad to treba malo prokomentacije. Zašto su ovi ljudi negirali svojstva Allah Šta ih je nazva? Allah s.a. kaže jasno da se na apšu uzdigao, oni kažu nije. U sallallahu alejhi ve sellem jasno kaže da se spušta na zemaljsku nebo, oni kažu da je spušta. Allah sada tada jasno kaže da je, šta ibli, da je pita iblisa. Ja iblisu ma menake en testude lima halaktu bi jedej. O iblise, zaštaj te spriječilo da učini sedu onoga koga sam ja svojim dvijema rukama stvorio. Ovi kažu nije to. Kako otkud im Kako su se usudili da dođu u hadite? Kažu nije. Ajete, kažu nije to to, nego to se misli nešto drugo i to su ovi malo bolji koji dođu i kažu ne, nego to se nešto misli drugo, nije to ovaj to, nego to ne priliči, nego šta je to, šta je to. Objasnite mi, što su oni to tako radili? Šta je bilo? Naslov da je kako hoćete iskoristiti po svom razum, pa kad nismo... Osnovna greška svi koji su negirali ili imena ili svojstva, ili potvrdili imena bez značenja, ili negirali neka svojstva, ili izokrenuli značenja svojstava. Znači nisu ovo sve iste kategorije. Neki su došli i sve zanegirali. Je tako? Drugi su potvrdili samo imena bez, zna, bez značenja ikakvog, samo puka imena. Treći su potvrdili imena i neka svojstva, a ostala svojstva šta? izokrenuli značenja. Ali svi imaju jednu sa istu osnovnu grešku. Šta? Zaposlili su svoj razum i ulazili u kakvo? Kako će ti sustave. I kad su počeli razmišljati kako, automatski to ih je navalo da šta urade? Da zanijeću. Jer kaže Allah svano tada se srdi. Da tako? Šta je njega pitanje došlo prvo ka? Kako? Kako? Srdi Šta je to sržba? To je, hajde da, da definišemo sržbu. Pa kažu, to je povećani pritisak i ubrzano kretanje krvi i nešto izdefinišu, nekako sržbu izdefinišu. A i sad kažu to, kako će to priličiti Allah subhanahu wa ta'ala? Šta su prvo uradili? Ušli u kakvo? kakvoću. Kad su ušli kakvoću, onda taj grijen prvi koji su počinili, ne, znači, strašan grijen, ih je uvalio u još jedan veći grijen. Šta? Da onda na kraju za njih prvo notarija, pa kasnije dalale. I onda to da totalni, još da zanegiraju. I šta da Allaha i njegovog poslanika ulažu tje? u tjeru. I šta onda da kažu? ko povjeruje onako kako je došlo, on je na udu vidna šta? Kafir. I onda neće za nama da, klan, da I to ništa nije pro, problem. A tako ti je 90% današnjeg ume, umeta tako vjeruje. Arijski mezhebi, maturidijski, najrašireniji. I to ništa nije problem. Tako? Nikad, nikome to ne smije. Da. Još su dodali... Ovo su... Ha? Još su dodali novo sad znači. E sad, znači, zanegirali su, i šta je, prvo su ušli kakoći, jedan grijeh. Drugi grijeh, to što su ušli kakoći, natjeralo da zanegirali. Zanegirali. Kad su zanegirali, šta ćemo sad, a ima Kur'an, osto ajet, ne mogu ga izbrisati, osto hadis, šta će sa njim? I zakrenuli mu zna, znači. Znači. moći da se hadis? pa da oni tumače Kur'an. <laughs> I onda, znači, ne možemo se nikako uklopiti ako sve ostane na svom mjestu, ovo, ha, dobro. E sad je ovo na neki način malo jasnije, tako. A mi, mi sve ovo odbacimo. S početka ne ulazimo u kakvoću. Allah smanav tajala kaže i blizu što, zato je da, da odučiti njih seždu, a Ademu kojih sam ja svojim dvema rukama stvorio kod nas to nikakav problem nije. Kažemo dvijema rukama, dvijema rukama. Oni nama kažu, vidiš vi ste pripisali onaj Allah subhanahu ta'ala slično sa njegovim stvorenjima. To je nedostatak. Pripisajte Allahu manjkavost. To je ne, nepojmljivo i ne priliči Allahu subhanahu wa ta'ala tako ne. Mi kažemo Allah subhanahu wa ta'ala sebe tako opisa. I ne pripisujemo Allah subhanahu wa ta'ala nikako je li tako, sličnost sa njegovim stvorenjem. Kako? Kako ne pripisujemo Allah sličnost? Kažemo dvije ruke kako priliči njegovoj uzvišenosti i savr... savršenosti. Zašto tako kažemo? Tako Allah s.w.t. objavio, tako je najpriče da se kaže. Dvije ruke kako priliči njegovoj uzvišenosti i savršenosti. I ne prepisujemo nikakvu sličnost sa njegovim stvorenjima. I ne pripisujemo nikakav nedostatak, nedostatak, nego je ovo blagodat prema Ademu alaihissalam da ga je Allah subhanahu ta'ala lično da tako svojim dvijema rukama stvorio da tako a pa ako kažemo da ruka znači blagodat znači Ademu dao samo dvije blagodat jel? ili kažemo moć da Allah subhanahu ta'ala samo sa dvije moći Adema stvorio ili kažemo šta šta još kažemo ne znam kako tumači šta god drugo stave neće s ali zato se sjetio prevodlac Bećin Korkut, Allah smilu, šta je rekao na ovom dijelu, kaže, i mene baš interesovalo. Kako je sve ajete znam, može reći moć, ovo, ali kako će ovdje reći? Kaže, zašto ne učiniš štedu onome koga sam ja sobom stvorio? Vidi, rekao, maša, stvarno vješto. A? Vješto izvigavanje da se spomene mhm. svojstvo Allah, subhanahu wa ta'ala. Vidi kako mi je to uspješno. A ja sam razmišljao kako da pobjegu sad ovdje u ovom ajetu. I ne bi se nikak mogu sjeti kako da... U jednom nije pobjegao, spomenuo ruku. Jedu bajta oka ejdihim. Allahova ruka. Ja, a zato što i u našem jeziku znači to podnosi onaj e, razumijevanje riječi. E, znači, mi ne, ne pripisujemo nikakav nedostatak, potvrđujemo svojstvo kako jest, vjerujemo u ajet, nemamo potrebe da mu izokrićemo značenje, ne ulazimo u kakvoću. Oni kažu, jest, vi morate ući u kakvoću. Jer čim se spomene ruka, odmah ti nam padne šta? Ruka čovjek. Šta ćemo reći na ovo? Mi ćemo reći nije. Istina. Što nije istina? Zato što je u osnovi zabranjeno ulaziti u kakoću. I kad se spomene ruka, mi ne ulazimo u kako, kako sad te nam strane neće naumpasti, jel tako? A počne da ti naumpade, onda kaže, a uzu bila je sam i radim nešto kanje. Jel tako? To s jedne strane. S druge strane, kaže te tajmi rahmetullahi alim. Ova svojstva nije tačno da odma se odnose na poznatu ruku koja je nama poznata. Nije tačno. Nego kad se kaže ruka, još uvijek ništa ne znači nego kad se pripiše nekome i nečemu, tek onda dobiva svoje značenje u svijet, u svijest. Pa kažemo ruka čovjeka, e, sad dobije značenje u svijesti. Kažemo ruka deve, Arabi kažu za prednje noge deve ruka, ruka deve sad dobiva značenje u svijesti, u svijesti. Ruka mrava sad dobiva značenje u svijesti, ruka majmuna dobiva značenje u svijesti, tako? Ruka, ne znam, a? Namira bađera dobiva sad značenje u svijesti sasvim drugačije. Vidi sad, nema ni pojma o ovoj prvoj. A, jeste razumeli? Jeste sad shvatili? E, kad kažeš ruka Allaha subhanahu wa ta'ala, šta? Ne ulazimo u kakvoću zato što nam je zabranjeno i ona ima posebno značenje zato što je pripisana gospodaru svih svjetova. Dobiva sad posebno svoje značenje, je tako? Jeste sve shvatili? E, i tu ne može, ali mi kažem, u njih dobro. Vi ste negirali svojstvo ruke zbog čega? Nećete Allah stanova wa da pripišete sličnost, to tako? Negirali ste svojstvo srđbe, nećete da Allah stanova wa pripišete sličnost sa stvorenjem. Nećete da pripišete Allah stanova dala svojstvo, negirali ste Allah stanova dala svojstvo radosti. Jel tako? Da se Allah stanova wa radi, srbi, sve ste to negirali. Zašto? Sve kažete, ako to pripišemo Allahu, pripisali smo sličnost, a on uzvišeni kaže, lej se kemit liše, njemu ništa nije slično. Zato ne smijemo to pripisati Allah sam. Iako je Allah si, tim svojstvima sebe upisao. Dobro, a kažem, a zašto onda vjerujete u ovaj drugi dio ajta? Vahu vas sam i basir. A on sve vidi i čuje. Kako pripisujete vi i sluh Kaže, e, ali nije vid kao vid stvorenja, on sve vidi, dobro sluh, sve čuje, dobro život, a on nije život kao život stvorenja, vječni život. Od uvijek i za uvijek. Pa tamo mi tako isto kažemo, nije ruka kao ruka stvorenja, nego kao duši njegovu izvršenost i savršenost. Evo i vi ste pripisali sličnost. Ova svojstva ste vi potvrdili, kažete, šta? potvrđujete sama, basa, hajat, život, oni tamo 14. ili Irmehalu što spominju. A tako? Evo i vi ste pripisali sličnost. Tom logikom i ovo je slično. Kažu, ne, ovo kako priliči njegovu izličenost i savršenost, pa tamo tako potvrte sva ostala svoj. Tako da su u menheđu dosljednije bili oni koji su negirali sve. Tako. Od onih koji su nekad, sve tako, potvrdila, a druga za negira. I ušto dodali. I to dodali koje Allah tela sebe nije spomenuo ni opisao. Tako. Dobro. Da, ha? Šta su dodali? Vujud. Vujud. Da. Allah s.w.t. da postoji sebe nije tako nigdje za sebe rekao. Onda negiraju Allah s.w.t. što Allah sebe nije negira. Jel tako? i onda idu da većinu svojstva u stvari budu nega, negacije. Allah subhanahu wa ta'ala nije ovakav, nije ovo, nije ono, nije, ne, idu na to. A, u stvari menheć celefa, odnosno u Kur'anu je potvrđivanje di, znači potvrđivanje je opće, općenito, a negiranje direk, direktno. Len jeli, velen jule. Nije rodio niti je ro, rođen. Negiranje je direkt, a potvrđivanje opće, to je savršeno. Jeste. Jeste razumili? Dok kod njih je obrnuto. U njih je općenito negi, negiranje, a potvrđivanje samo direkt. Sve super. Sve nao, naopak. I ovo ništa nije problemo. Kako? Ne treba se zbog ovog uzbuđivati. I nikakve proglase zbog ovog ne treba pisati. A? iako je sve ovo zvanično se ovo piše, govori stečati na potpici, mufti, ovo, sve, u svijetu, u čitavom svijetu, u čitavom svijetu. I ovaj davaj, od njega nećem više dirati. Dobro. Allah subhanahu wa ta'ala, kako kaže ovdje šeh Mohamed Ibn bilo Wahab, pa on najbolje poznaje sebe. On najbolje, huve a'lamu bi nefsihi. On najbolje poznaje sebe, u vajrihi, a i drugi najbolje poznaje. On sve najbolje poznaje, jel tako? I on najistinitije govori. Pa ako je on sebe opisao i najljepše govori, i ako je on sebe uzvišeni tako opisao, onda je to svojstvo savršenje savršenstva. I ne može Allah stano tela nešto za sebe reći, a da to znači neki nedostatak, nedostatak i manjkavost koju mi moramo negirati. Može to biti u Allahovom govoru. Osim da na kraju bude da je Kur'an šta tako na kraju ispadne. Kad čovjek se upusti i zapusti svoj razum da raspravlja o svojstvima Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne zna kakav je Allah i kakva su svojstva Allaha, neki razumom to može dokućiti, i upusti se da u te ajete ulazi i da ih negira, da ih potvrđuje, da ih izokreće značenja, bez ikakvog dokaza, nakon, na osnovu svog razuma. Zamisli koliko će biti slobodan onda da izokreće da mijenja šta šarijetski pro, propise ovamo što, što vidi, što mu je bliži, osjetljivo, opipljivo, stvari, propise koji su vezane za i na kraju šta će biti? da Kur'an u stvari ono što je objavno ne znači to, to, nego nešto drugo ispadne da su sve zago, neke da ništa to nije to. I ko čita Kur'an tako šta on je od, od suda. Ko tako uči Kur'an i sve mu sa, sa aspekta ešarijske, maturidijske akide, Njemu je to sve zagonetka, sve to može biti i to, a može biti nešto drugo. Kakav je to osjećaj? Eto, zamislite samo takvog čovjeka koji tako uči Kur'an. A zamisli sad s druge strane kad ti svastajaš da je to direktan govor Allah subhanahu ta'ala obraćan tebi i da je ta značenja, upravo ta značenja. Sada. Zatim, on je sebi, Allah subhanahu ta'ala, zato što najbolje poznaje sebe i sve ostalo i najistinitije govori i najljepše govori on je sebi negirao ono često što smo mu pripisali drugi od ulaženja u kakvoću poređenja tako iz okretanja značenja i kaže na kraju še sahana rabbi, rabbina izzati amma sifun Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Uzvišen je on iznad onoga što mu pripisuju i kako ga oni opisuju. A tako. I svako svojstvo koje su izokrenili, kad bi ga analizirao, došao bi do šta? Kobni rezultat. Kobni rezultat. Pobjegli su i bježali od toga da Allah s.a. potvrde ono što on sebe opisao i zapali u daleko, daleko. Dakle, ono što, u čemu je baš poređenje i u čemu je baš nedostatak. I najbolji primjer koji men sad nam po, i zato sam počeo to da govorim, hoću to da se malo vratim, ovo uzdizanje. Kaže, milostivi se iznad arša uzdika. Oni dođe i kažu ne da priliči. Allahu gospodaru svih svjetova da se iznad arša uzdigne. Nego šta ćemo sad? umjesto isteva dodat ćemo jedan la, vav, je tako? Isteva, je znam, dodat ćemo jedan lam, pa ćemo dobiti isteula za vladao. Je tako? I onda kaže, milostivi je za gospodariju, aršom, i hoće reći svemir, za vladao. I vidi sad, Potrebno se od toga da Allah tara pripiše svoje uzdizanja, zašto su, šta su mu pripisali? Zavladao. U početku to njima ništa nije zvučalo, ali kad analiziraš, Kaže učenjac, učenjac, što znači istavla u arapskom jeziku, zavladati? To znači da u sukobu sa nekim komu se suprostavlja pobjedi i ovla ovla. Šta to znači da je ovaj svijet Allah subhanahu tala stvorio i neko drugi njim vladu, pa onda Allah subhanahu tala šta? Borio se protiv nekoga i svoju vlast uspostavio. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. Vidi šta se Allah subhanahu tala pripisao. Zar ovo nije? Zar ovo nisu nedostaci? Zar ovo prilici gospodaru svih svijeta? A taj lampe su dodali, su dodali Kur'anu kako? Ne, ne, u tumačenju. Ne smije niko pri samo dio, ne, ali u tumačenju. Ali je isto, ostalo isto i steva, ali on, kad god pročita je steva, on misli da je to iz stev, iz Otmijemo se sad. tako misli da to znači, sve tako. Dobro. Mi smo ovo detaljno objašnjavali, ali ovo govorim zato što kad osjetio znači da je to malo izblijedilo, a i ima onih koji nisu prisutili. Bilo je ovdje u Rahiću. Ja se ne sjećam, znači, sjećam se da smo to. Zeka, dobro. Kaže Muhammed Ibn Abdul Latif, Allah se smilovao njima ove dvojci, Ono što vjerujemo je vjerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala njegove e, meleke, njegove knjige, njegove poslanike, proživljenje, poslije smrti, vjerovanje u kader i dobro i zlo. Vjerujemo u Allah subhanahu wa ta'ala najljepša imena njegova savršena svoj, svojstva. Potvrđujemo to, šta to, imena i svoj, i svojstva kako priliči njegovoj uzvišenosti i savršenosti potvrđivanjem bez poređenja, odricanjem nedostataka Allah subhanahu wa ta'ala koji mu ne prili, ne priliče njegovoj uzvišenosti, ali odricanjem koje ne vodi negiranju svoj znači odričemo nedostatke Allahu kako? bez da negiramo svoj svojstva dobro vjerujem da Allah subhanahu wa ta'ala uzvišen za svog prijestolja Arša, da je iznad svojih stvorenja, da je njegov Arš iznad nebesa i da je on odvojen od svojih stvorenja i da nema ni jednog mjesta koje je izvan njegovog zna, znanja. Nema ničega što je izvan njegovog znanja. Zašto se sve ovo napominje? Ko zna? Prvo da je on iznad Arša. Zato što je ovdje najočitiji tahri, izokre, izokretanje. Zašto da je njegov arš iznad nebesa i da je on odvojen od svojih stvorenja? Zašto to izgleda? Da nije, da nije svugdje, odnosno da se nije Allah subhanahu ta'ala to da je svugdje, to je jedan kufr. A ima drugi kufr, da je se otjelo, otjelovio u svojim stvore, pa kaže da je iznad arša odvojen od stvorenja, Znači da napomene to, da nije to, znači da nije. A onda kaže i nema ničega što je izvan njegovog znanja, zašto to? Da se, da se objasni ono me'ije koje se spominje. Jer Allah subhanahu wa kaže da se uzdigao iznad arša. A s druge strane kaže vahu wa ma'akum enema kontum. A on je samo gdje god vi bili. Kako to? Svojim zna, znanjem. Pa kaže on je određeno svojih stvorenja, a ništa nije iznad njegovog znanja, sve ti odmah hoće da sve od ove šubehate i sve ove dalalete da spome da spomene ispravno mišljenje. Razumim? I ispravno vjerovanje. Pa kaže nema Ar-Rahmanu ala l'arši ala l'arši steva. Vjerujemo u izraz, je tako? U termin i potvrđujemo suštinu uzdi uzdizanja. Znači, vjerujemo u izraz da je istela i vjerujemo u suštinu tog termina. O tako? U suštinu tog termina. Međutim, ne ulazimo u kakvoću niti pore poradimo. Zato što niko ne zna kakav je on osim on. Osim on. Niko ne zna kakav je on osim on. Da bi znao kako je uzdizanje, treba znati kakav je o on. Jer ti znaš kako se uzdiže nešto što poznaješ. Je li tako? a bio ptica, čovjek, kako bi se uspeo, jel tako? A kako se Allah stano tajla uzdiže, ne možeš znati jer ne znaš kakav je on. Uzdiže se kako priliči njegove uzvišenosti i savr, savršenosti. Kaže, poznati govor, imam daru hijre, Malik ibn Anas, rahimahullah, i mi isto tako kažemo. Kako je rekao Malik ibn Anas, Allah se smilo. Došao je čovjek i pitao ga o uzdizanju. Kako? Vi znate za taj slučaj, šta je se desilo? Pa se naljutio ima Malik, ali mu je odgovorio. Va pa kaže, uzdizanje je poznato. Kakvoća tog uzdizanja je nepoznata. Vjerovanje u to uzdizanje je vađi. Mora se vjerovati. A pitanje o tome je pitanje. Pitanje o tome je bid'a. I šta još ovdje ne piše, šta bi I ja mislim da si novotar i izbacite ga iz džami. A tako je Sve mu je objasnio, ali na kraju za ruke i... A. Pa je, ima Malik, Allah mu se smilovao, potvrdio uzdizan, tako? ali je negirao poznavanje kakvoće tog uzdizanje. I mi tako vjerujemo u sva svojstva. Ovo je generalno pravilo Allah dao tako da ima mali u jednoj rečenici sve kaže pravila kako ćemo vjerovati u sva svojstva Allah subhanahu wa ta'ala. Ovo generalno pravilo. Tako mi vjerujemo sva imena gospodara i njegova uzvišena i savršena svojstva. Od vjerovanja u termin, potvrđivanje suštine tog termina, njegovog značenja, al negiranje znanja o kakvo o kakvoći ti svojstva. Pa, znači, kao nekakav sažetak, mi opisujemo Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako je pisao sam sebe, kako ga je opisao njegov Resul sallallahu alaihi wa sallam, ne prelazimo preko Kur'ana i Hadisa, ko usporedi Allaha sa njegovim stvorenjima zanevjerovao je, znači izašao je iz ko zanegira ono sa čim se on popisao, isto tako zanegirao. Kaže uzvišeni, lesi ke mitli še, vrhu mi basir. Ništa njemu nije slično, on sve, on sve čuje i sve vidi. Pa uzvišen je onaj koji nema samije. Znači nema nikoga kom je, koji kao on ili ko se kao on zove. Tako. Nema nikoga mi je ravan, on najbolje sebe poznaje i druge, on najistinitije govori i njegov govor je najljepši i najistinitiji. Tako da niko ne može poslije ovih ajeta doći Allah subhanahu ta'ala opisati ljepše nego je on sebe opisao. Da bude taj opis priličniji i dostojniji Allah subhanahu wa ta'ala jel tako mimo opisa kojim on sebe opisao i kako ga opisao njegov Resul sallallahu Zar je to imam Maturidi bolje znao Allah subhanahu wa ta'ala i bio je jel tako, ili Ebu Hasan el-Ašari ili neko drugi. Bolje znao, bolje opisati Allah subhanahu wa ta'ala nego sam Allah subhanahu wa ta'ala i Resul sallallahu A način je onda umet bio prije njega. Koji njima na U što su onda muslimani vjerovali dok nije došao Ebu Mensur El Maturidi da nam objasni kako treba vjerovati u Allaha i kako treba iz opisa značenja njegovih svojstava. Znači mi je bio umet. A, bilo je uvijek i prije njega i poslije njega skupina koja je na i na istinu. Dobro. Dalje kaže, mi vjerujemo, sad on spominje, znači pojedinačne dokaze. Mi vjerujemo da se Allah smanova tala spušta svake noć na zemaljsko nebo. Kad ostane trećina od te noći. Pa kaže, ima li nekoga ko traži da mu dadne? Ima li ko traži oprosta da mu oprosti? I ima li onoga ko se kaje da mu te ovu pri, prihvati? Mi tako vjerujemo. Tako došlo u hadijetu. Možete li da se jedan zaista duhovit i lijep govor Ishak ibn Rahivej. Ja se sjećam u Maarić kad sam čitali da sam spominjao. Da je ušao kod jednog vezira, kod njega bio jedan novotar i onda se raspravljali o baš o ovom svojstvu, da se Allah stano tala spušta. Pa je pitao ovaj, Ishak ibn Rahivej je spomenuo sve hadite koji govore o spuštanju Allah Da se skupnja, spušta u zadnjoj preciznu noć, da se spušta u ostalim posebnim prilikama, tako? Gdje je sve spomenuto u, u sunetu da se posebno spušta, je tako? Pa mi je ovaj novotar rekao, šta mi je rekao, sjeća sam. Kaže, ja ne vjerujem u Allaha, u gospodara koji se se penje po nebesnim silazima. Znači. Da, šta mi je govorio Sajte ibn Kaže, ja vjerujem u Allah koji čini šta hoće. Šta hoće. Da. Kaže, ja vjerujem u Allah koji čini šta hoće. Šta hoće? Pa, ovo je subhanahu, ovo je svojstvo savršenstva kaže. Da Allah koji nas ne treba, on zbog nas se spušta. Da bi nama oprosti subhano, to savršenstvo. Naravno, da, sve ono čime je da sebe upisao jesu svojstva savršenstva. Je tako? Ali pogledajte odgovora. Movinskog, istinskog, jednostavnog i srca nakon čistog. Ja vjerujem Allah koji radi. Šta Šta Je tako? lima juri. Da. On radi šta hoće. kao dan. Da. Ipak. Ishak ibn Rahiju od Selefa. Poznati muhadis. Kako se zove? Poznati muhadis. Kako se zove knjig Albanija? A, Ebu Ishak al-Havajni. On je Ebu Ishak al-Havajni. Nije taj, ovaj. Ne, ovaj učenjak od prve generacije, Ta bi tabi tabina. Znam, znam, znam, Dobro. E. Dalje. Dakle, opet, Ovo se ponavlja zato što ponavljamo, čitamo govor raznih učenjaka, pa su svi na kraju potvrdili i općenito vjerujemo sva svojstva nekako koja je potvrđena knjigom i sunnetom. Vjerujemo kad se vjeruje ehlu sunne va jamaa. Da tako shvatamo i kako su došla, kako su i shvatili ashabi وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصر وصافاه الجبان وبنوا لمجدك سلما لدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضات والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضات والليث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود أنا وقد أشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشذو بألحان المنون يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل